andamos El limpio no lo puse caliente, échate de Todo grita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chica mi lado, yeah. Dale mami, muévelo así, rompelo y, y, y, andamos buleo. El no lo puse caliente, échate de Todo Todo en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chico mi lado, yeah. Dale papi, muévelo así, rompelo y, y, y, que ustedes no tienen ni nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de ciena y ustedes un agujero. Dice que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron. Que mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron. Ya, yeah. Tato Gucci, tato nice. Estamos arriba, estamos high. Estamos viviendo la vida en puro flow Miami Vice. Rapper fake, en fake. Todo que presumen fake. El único carro caro lo compré en GTA. Para, me están llamando. No ¿Eh? me llames que no estoy, no preguntes si voy, ya estoy cansada de tanta mierda. Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy, tremendo el loco que se pierda. Te vas a acordar de mi voz, vas a pegarme un call, bebé, no de que te atienda. Elvis a featuring de boss, la calle lo pidió, y ahora tomen pa' que aprenda. <laughs> que andamos por un al no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. rompelo y, y, y andamos por El loco se calienta, échate pa' la. Todos gritan caso, presidente, el party explotado, yo. Tú chico a mi lado, yo. Dale papi, muévelo así, rompelo y,